ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكيسالنا أمان انتم عليه الصلاة والسلام تندليا katika mtiririko wa زيتو zetu مسكتيني بعد msikitini مغربي tukiwa katika kitabu chetu 40 haditha fi tarbiyati wal manhaj wiki iliyoisha tulisoma hadithi nambari 21 hadithi ya Abdullah ibn Amri radiyallahu anhuma قال عليه الصلاة والسلام من تطيب ولا يعلم منه طب فهو ضامن Hii ndiyo hadithi ambayo tulisoma wiki iliyopita tukatazama fawaid zinazopatikana ndani ya hadithi hii lakini ikawa hatukujaliwa kuzimaliza kutokamana na wakati tukawa tumeishia katika nukta ya mtunzi aliposema kuwa wengi wanachanganya katika kuwafahamu wanawachuoni kwenye kutofautisha ni watu gani wanawachuoni ambao wanatakiwa kurejewa katika masala ya kisheria wanachanganya na wale ambao wamejaliwa ufasaha wa kuweza kuzungumza kuutubu na kuandika pamoja na ufasaha wao huo wakawa bado hawajafikia katika daraja ya wanawachuoni tukasoma maneno hayo na akamalizia kwa kusema hilo limepelekea kupatikana matatizo na vita na kugombana katika safu za Waislamu na wakati ambao wanagombana walikuwa na haja zaidi ya kusaidiana na kushikamana. Haya ndiyo maneno ambayo tuliishia katika wiki iliyopita kwa hiyo tutaanza pia vile vile katika pale tulipoishia maneno ya mtunzi akisema lakinna tasaddura baadhi nnas mimman la yu'rafuna bil ilmi fadlan 'an at fihi limajalis al-futya wa isdar al-fatawa al-mujarradati min ad-dalil ash-shar'i بسبب عاطفة جياشة أو محاكة لآخرين asema lakini wametangulia baadhi ya watu wamekuwa wako mbele baadhi ya watu tena watu ambao ni wale ambao hawatambuliki katika ilmu kwamba si ahlul ilmi kuna watu wako mbele wametangulia na si katika watu ambao wanatambulika kuwa ni wanawachuoni fadlan an tadallu'i fihi achilia mbali kule kutamakkani tadallu'u achilia mbali kule kumakinika katika ilmu sawa watu hawa wametangulia katika nini limajalisil futya wako kule mbele kabisa katika majalisi za kutoa fatawa ni watu ambao hawajulikani kwa wanawachuoni bimaana si ahalul ilmi lakini wako mbele mstari wa mbele katika majalisi za kutoa fatawa wa isdari alfatawa almujarradati min ad-dalil ash-shar'i na kutoa fatwa ambazo zimeepukana na dalili za kisheria wao watoa fatawa wanafutu masala fatawa ambazo ziko mbali kabisa na dalili za nini za kisheria bisababi atifatin jayasha kwa sababu tu ya zile hisia zao zilizokuwa za hali ya juu hisia kubwa hisia ambazo ni zenye kuchemka yani kwa kuwa wanaweza kuonesha hisia na ushawishi wale wakawa mstari wa mbele katika majalisi kama hizo kwa kutoa fatawa hali ya kuwa hawana ilmu au pia kwa sababu ya kuwasimulia wengine kwa sababu wao ni mabingwa wa kuwasimulia wengine wakatangulia katika majalisi hizo na wakawa wao ndio mamufti wakubwa wa kuweza kutoa fatawa sawa sasa hilo la kuwafanya wao wawe mbele na kutoa fatawa katika masaili ambayo hawana ilmu nayo sawa jambo hilo limepoteza juhudi kubwa yani imekuwa ni sababu ya kupoteza juhudi kubwa na kuwapoteza watu wengi pia lakini pia hilo limekuwa ni sababu ya kufunga milango ya kheri na kufungua milango ya shari wazi hilo linapelekea kufungua milango ya shari na kufunga milango ya nini ya khair na hili ambatana na hadithi ambayo tulihitaja pia katika darasa iliyopita kwamba Allah tabaraka wa taala miongoni mwa njia za kuiondosha ilmu ni kuwaondosha wanawachuoni wakabakia watu wasiokuwa na ilmu wakasimama nafasi za wanawachuoni wakatoa fatawa masala ambayo yako juu ya levu zao na ilmu zao hatimaye wakapotea na wakawa wanawapoteza watu watu wengine wazi tayib kisha asema nasallallahu ta'ala tunamuomba Allah mtukufu an yahfadha almuslihin Allah awahifadhi wale ambao ni wenye kutengeneza wale wenye kuweka mambo sawa wazi awahifadhi wale ambao ni maulama ambao ni wenye kuweka mambo sawa sawa kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna pia vile vile awahifadhi kutokamana na vitimbi vya matamanio ya sheitan kisha baada ya haya asema wa ala hadha na juu ya haya فعلى مريد الإصلاح أن يتريث إذا التبس الأمور ni wajib kwa yule mwenye kutaka kutengeneza kiwa yeye anataka kutengeneza jamii kutengeneza watu umma an yatarayatha bimaana an yatamahala eh aende kwa utaratibu awe ni mtaratibu katika kuyaendea mambo hususan idha iltabasat lumur umur pindi mambo yanapokuwa yamechanganyika واضح وليحذر na atahadhari min al-akhdhi kuchukua bikulli ma yasma'u kila anachokisikia walau kana mu'jaban bihi hata kama atakuwa ni mwenye kupendezeshwa na kufurahishwa na hicho alichokisikia lakini lazima atahadhari na kuchukua yale ambayo anayoyasikia si kila unachokichukua unachokisikia wakichukua wazi kwa hiyo tahadhari kuchukua kila unachokisikia hata kama utakiona kwamba ni jambo zuri kinavutia kinapendeza ikiwa wewe wataka kuwaweka watu sawa sawa na kutengeneza طيب فكل هذا لا يشفع لأخذ كلامه بالقناعة التامة sawa طيب ni wajibu wako wewe kuchukua tahadhari kuchukua kila unachokisikia hata kama utapendezeshwa nacho lakini vile vile hata kama pia utapendezeshwa na huyu msemaji yote haya kupendezeshwa na hicho ulichokisikia kupendezeshwa na huyo aliyezungumza la yashfa'u li akhadhi kalamihi bil qana'ati tama haitoshi tu kuchukua maneno yake kwa kuwa umejiridhisha mia kwa mia kwamba umeridhika kwa hayo uliyoyasikia wa manzilatul alimi renki na daraja ya alim wanawachuoni la yablughuha almutakallim wal khatib haifikiwi daraja hiyo na yule mwenye kuzungumza au khatib kwamba ukishakuwa ni khatibu tu au mzungumzaji basi wewe ni alimu la wala yakadu wala hawezi akakurubia mtu katika renki ya wanawachuoni kuwa ni alim idha kana azifa an talabi alilmi alshar'i atakapokuwa hapendi kutafuta ilmu ya kisheria atakapokuwa hapendi kutafuta ilmu ya nini ya kisheria wazi kadhalika ala muridi alislah hivyo hivyo yule mwenye kutaka kutengeneza mimman utia hadhan min fil khitaba ikawa ni katika watu waliopewa nafasi katika ufasaha wa kuongea kuhutubu au alkitaba au kuandika wa nahwihima na mfano wake yani mtu akawa amepewa ufasaha wa kuhutubu mashallah kihutubu ni fasaha na watu wavutika amepewa ufasaha wa kuandika akiandika watu wasema masha na mfano wa hayo pamoja na nafasi hii na kipawa hichi alichopewa cha kuhutubu kuongea kuandika na vinginevyo pia na watu wakawa wamdhania vizuri wa hasuna dhannu nnasi fihi likhuluqihi watu wakawa wanamdhania vizuri kwa sababu ya tabia yake wa samtihi na ule upole wake na utaratibu wake wakamdhania vizuri wazi pamoja na hayo anatakiwa mtu huyu ayarifa qadra nafsihi ajue nafasi ya nafsi yake hata kama watu watakunyanyua watakuona wewe ni khatibu fasaha ukizungumza wanafurahishwa ukiandika watu wanasema masha Allah hilo halijakufanya wewe kujiona kwamba ni alimu na wewe la bali utambue qadra nafsi nafasi ya nini ya nafsi yako renki yako ufahamu kwamba hata kama mimi naonekana ni khatib ni mwandishi mzuri lakini bado sijafikia kuwa katika daraja ya nini ya alimu min alulama usijikweze katika hilo hata kama watu wanaweza kuchukulia hivyo wale ambao wanakusikiliza wanakufuatilia lakini wewe wajijua kabisa kwamba mimi sijafikia renki ya kuwa ni nani ni alim na ujishushe katika manzila yako na daraja yako wazi طيب fala yufti bighairi ilmin kisha asema asifutu bila kuwa na ilm wala yastankifa an yastahya wala asijiziwie e, au kuona haya wala yastankifa asijiziwie au yastahyi au aka akaona haya min qawli kusema la adiri sijui asijiziwie mtu akaona aibu kusema sijui uliza jambo ambalo liko juu ya upeo wako sema sijui lialla yurida nafsahu wa ghayrahu mawarid az-zalal ili asije akaiweka nafsi yake na ya mwinginewe pia katika sehemu ya makosa au kuteleza usione uzito usema sijui mwingine kuona kwamba kusema hajui anaonekana kwamba nitakuwa nimejishusha bila wazi wa biimkanihi na kwa uwezekano wake huyu atakayeulizwa jambo asione aibu kusema hajui na kama ana uwezo ayurshida ila ahli alilmi amuelekeze huyo aliyemuuliza kwa watu wa nini wa ilmi kwa wanawachuoni mimi sijui nenda kaulize ahli alilmi fima la ilma lahu bihi hususan katika lile ambalo imeulizwa hana nini hana elimu nalo wazi fayakunu dalan ala khairin adhim atakuwa ni mwenye kujulisha juu ya khairi iliyokuwa kubwa fadlan an istibra'ihi lidinihi achilia mbali ule kuisafisha dini yake akifanya hivyo atakuwa amejulisha katika njia iliyokuwa yenye khairi kubwa achilia mbali kule kuisafisha dini yake kwamba huko ni kuifanya dini yake iwe sawa sawa kuliko mtu kuparaga masala ambayo hana nini hana ilmu nayo wazi almuhim huu ndiyo ukamilifu wa sehemu iliyobakia ya sharh ya hadithi hii maneno hayo yapatikana katika kitabu Maalim fi tariqi al-islah ukurasa wa 84 mpaka 80 eh na 8 kitabu cha mtunzi huyu huyu wazi Iko wapi? Sehemu ya makosa. Sawa? Asema wala yastankifu an yastahiya min qawl. Mtu asijiziwie au yastahiya au akaona haya min qawli kusema la adri sijui asijizuie mtu kusema sijui wala asione aibu mtu kusema sijui kwa nini asijizuie na asione, asione aibu lialla yurida nafsahu wa ghayrahu mawarida zalali ili asije akaiweka nafsi yake na nafsi ya mwingine sehemu ya makosa sababu ikiwa ataona aibu kusema hilo hali ya kuwa imekosea akasema jambo usilijua yeye nafsi yake imehatarisha kupika katika makosa na yule atakayemwambia pia atakuwa amemsababishia kumweka katika nini katika makosa واضح مفهوم شيخ طيب الحديث الثاني والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري تبع أنبيا كان أم لا وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا وهذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علا وصحاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري جزء قوانزة وقراسة ستين ستة تقوى أبي هريرة الله مرذي أسيما سيما أمتم صلى الله عليه وسلم أمتم أسيما ما أدري سجوي تبع سجوي تبع huyu tubbaun anabiyan kanan am la alikuwa ni nabii au sio nabii mimi sijui tumesema sijui tubaun anabiyan kana am la je alikuwa ni nabii au sio nani si nabii sawa man huwa tubau tubau ni nani wasema ahlul ilm huwa tubau al-awsat jina lake wasmuhu as'adu abu quraibin au au karibin ibn malik yakriba al-yamani imetaja hapo kwenye kitabu chetu wazi ذكروا أهل العلم أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وستا وعشرين سنة أهل العلم ومتاجة قام هو يمتو أمي alikuwa kwanza ni al-Yamani ni Myamani historia inavyoonyesha ahlul ilm wanasema kuwa alimiliki watu wake alikuwa ni mfalme kwa watu wake miaka 326 tatu ishirini na sita sana wa 26 sana miaka mia ishirini na ngapi na sita kwamba huyo alikuwa ni mtawala kwa watu wake miaka mia tatu ishirini na sita ولم يكن في حمير أطول مدة منه مدة منه na haikuwahi kupatikana katika kabila la Himyar mtu ambaye aliyekuwa atwala mudda minhu aliyekuwa na muda mrefu kuliko yeye watuufia qabla mab'ath rasulillah sallallahu alaihi wasallam na alikufa kabla mtume hajapewa utume sallallahu alaihi wasallam mtawala huyu alikufa kabla mtume sallallahu alaihi wasallam hajapewa nini utume bi'tha ya wazi binahwi min 700 sana takriban kwa miaka 700 yani kabla mtume hajapewa utume takriban miaka saba iliyopita yeye ameshafanya nini ashafariki sawa hayo yametajwa pia vile vile katika tafsiri Ibn Kathiri juzi ya 4 ukurasa huo sawa ukurasa 183 pale alipozungumzia kauli ya Allah tabaraka wa taala ahum khairun am qaumu tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin katika sura ad-dukhan aya 37 sawa katika kauli hii Allah tabaraka wa taala aliposema ahum khairun am qaumu tubba'i je wao ni bora eh kuliko watu wa tubba يقول الإمام ابن جرير الطبر رحمه الله أسمى يقول تعالى ذكره لنبي صلى الله عليه وسلم أسمى الله mtukufu akimkumbusha mtume صلى الله ahaulai almushrikuna ya Muhammadun min qaumika khair je hawa washirikina ewe Muhammad katika watu wako watakuwa ni bora am qaumu tubba au watu wa tubba sinafahamiana vizuri yani tubba al-humairi au al-himyari tubba al-himyari sawa ambaye ni huyu bwana tuliyemtaja sasa Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa washirikina, je, watakuwa ni bora kuliko watu wa Tubba? Si vizuri? Nini anachokusudia? Anakusudia kwamba wale ambao waliokuwa kabla ya hawa washirikina katika umam ambao walikuwa ni makafiri waliompinga nani mola wao Allah anasema hawa si bora kuliko wale wazi yani أهؤلاء المشركون من قريش خير أم قوم تبع والذين من قبلهم من الأمم الكافرة بربها جهاوا washirikina watakuwa ni bora hawa washirikina wa zama zako watakuwa ni bora kuliko washirikina wale waliokuwa katika umma zingine ambao walimpinga Mola wao sawa kwa Allah anataka kuonesha hapa kwamba asema falaisa haulai bikhair min ulaik hawa si bora kuliko kuliko wale sawa fanansaha anhum kwamba tuwanasihi wala nuhulikahum eti wala tusiwaangamizi hali ya kuwa wale wenye kumkufuru nani Allah la kwa sababu gani waliokuwa kabla yao tuliwaangamiza kwa makosa hayo hayo ya kumkufuru nani Mola wao sinaelewana vizuri kwa hiyo hawa watakuwa ni bora kuliko watu watuba ambao watu watuba pia kwa maana hiyo ni miongoni mwa watu ambao waliofanya nini sawa walimkufuru Mola wao wazi yakulu qatada sawa asema katada kutoka kwa Aisha jallahu anha kana tubbau rajulan saliha huyu tubba alikuwa ni mtu mwema waqala ka'ab na asema ka'ab dhamma Allah qaumahu wa lam yadhummahu Allah aliwasema vibaya wafuasi wake watu wake lakini yeye hajamsema nini hajamsema vibaya si tunaelewana vizuri baadhi ya mashaikh kwa huyo alikuwa ni mtawala ambaye alitawala watu wake takriban miaka hiyo tuliyohitaji hapa kama walivyoainisha maulama miaka 300 na ngapi 20 na ngapi 26 na athari zinazopatikana miongoni mwa kauli za masahaba akiwepo Aisha na Katada kuwa ni nani alikuwa ni mtu mwema sawa Allah amewasema vibaya wafuasi wake lakini yeye hakusema nini hakusema vibaya hata aya yasema ahum khairun am qaumu tubba hawa washirikina watakuwa ni bora au watu watuba watakuwa ni bora kuliko hawa tunaona vizuri maana hakuna kinachoziwia kuwaangamiza ikiwa wao watamkufuru Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa kuna watu waliokuwa kabla yao waliangamizwa kwa sababu ya kumkufuru Allah wazi sasa mtume swalla sallam asema ma adiri tubaun sijui kuhusiana tubau anabiyan kana amla je alikuwa ni nabii au la wazi wama adri dhal qarnain na wala sijui kuhusiana na dhal qarnain anabiyan kana amla je alikuwa ni nabii au hakuwa ni nani ni nabii sawa na ahlul ilm wametofautiana katika sababu ambayo imepelekea huyu bwana kuitwa Dhulqarnain wametofautiana يعني؟ واضح وكذلك قول نيني وقد ذكر ابن كثير الخلاف في ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله أمتاج تفوتي زأهل العلم جوي ذو القرنين وقال يا كسيما والصحيح نقول لك وصحيح هي نقول ابن كثير كما قول لك وصحيح annahu kana malikan min almuluki aladilin kwamba dhalqarnaini alikuwa ni nani ni mfalme katika wafalme waliokuwa waadilifu wakila na wengine wakasema kana nabiya alikuwa ni nabii wakila wengine wakasema rasulan kwamba alikuwa ni mtume wa aghraba man qala malakan min almalaika na kauli iliyokuwa ningeni na ya kustaajabisha ni yule ambaye amekuja akasema kwamba Dhulqarnaini alikuwa ni malaika katika miongoni mwa malaika sawa وقد ذكر الأزرقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل على يدي إبراهيم الخليل na al-Azraqi na wengineo pia wametaja kuwa Dhulqarnain alisilimu alislimishwa na Ibrahimu alayhi salam kwamba Ibrahim ndio alimsilimisha Dhulqarnain watafa ma'ahu bilkaaba na akazunguka naye katika Kaabatil Mukarrama yeye pamoja na Ismail alayhi masalam sawa almuhim biikhtisari kwa ufupi wa haya unaweza ukarejea maelezo kwa kina na hizo ikhtilaf min albidayati wan nihaya juzu ya pili ukurasa 100 na ngapi na sasa mtume sallallahu alayhi wasallam sijui dhal qarnain anabiyan kana am la je alikuwa nabii au la wama adri alhudud wama adri alhudud kaffaratun li ahliha am la na wala sijui haddi je haddi inakuwa ni kafara kwa yule aliyefanywa haddi au la si tunafahamiana vizuri tunafahamiana haddi itakuwa ni kafara kwa yule ambaye alifanyiwa haddi hiyo au la na haya pia ni masala ambayo wanawachuoni wameeleza kwa kina zaidi yani kwa maana kwamba ikiwa mtu atakuwa amefanya kosa kosa ambalo linastahili haddi kwamba itakuwa ndiyo kafara ya kosa lake limeisha au la tutafahamiana nzuri ni masala mapana mno kiufupi mwenye kutaka anaweza akarejea lakini ni marefu mno sawa wanawachuoni wamezungumza mengi na hadithi nyinginezo ambazo zinakuja kuashiria katika maana hii zipo zingine ambayo inaonesha kwamba e, hadi ni kafara sawa ya kwa yule mtu sawa wamezikusanya na wamezieleza kwa kina zaidi wazi ambayo ni masala mapana zaidi na mimi ninataja juu juu kama alivyotaja hapa sitaki kuingia zaidi japokuwa nimeyasoma kiasi kile ambacho nilichowafundishwa na Allah nilivyoelewa ni marefu kifupi wazi lakini mahali shahidi ya hadithi hii hapa tunataka kuonesha nini kwa nini mtume aseme kwamba mimi sijui tuba ni nabii au sio nabii sawa na dhalqarnain pia ni nabii au sio nabii na wala sijui hudud itakuwa ni kafara kwa watu wake au sio kafara si tunafahamiana vizuri hapa mtume swalla sallam anataka kuonesha kwamba si aibu mtu kusema kitu ambacho hakijui akasema sijui na tutakuja kuyaona katika fawaidhi ikiwa yeye ni rasulullah anaonesha hapa kwamba kuna baadhi ya vitu hajui si tunafahamiana vizuri Naam, lakini masala ya hudud kwamba ni kafara kwa watu wake au la ni masala mapana na ni bahthun mustaqillun. Hii ni risati ya kujitegemea. Si tunafahamiana vizuri? Tunafahamiana? tayeb Allah kituwafikisha tuikumbushana tunaweza tukaleta kauli sehemu chache pia miongoni mwa akwali za wanawachuoni kuhusiana na masala kama hayo kwa uchache zaidi atakayetaka kuzidisha zaidi kuyafuatilia kwa kina atafuatilia na hili ninaliahidi biidhnillah darasa inayokuja baada ya kesho mtajaribu kuyakusanya na kuyafupisha vile nitakavyojaliwa natataja kwa uchache tu atilisti kwamba upate mwangaza juu ya masala haya lakini ni masala ambayo wanawachuoni wamezungumza mengi zaidi nitataja kwa ufupi ili tupate sura wazi طيب ويا الله كنوافقيش hiyo ni ahadi na nitaitekeleza biidhnillah na tukumbushane darasa inayokuja fawaidi katika hadithi hii ma adri tubba'un sijui tubba وما أدري وما أدري فيه عظيم خشية النبي صلى الله عليه وسلم من القول على الله تعالى بلا علم tunaona utukufu na ukubwa au utukufu wa uoga namna gani mtume alivyokuwa ni muoga zaidi kumsemea Allah tabaraka wa taala jambo ambalo halijui aogopa kumsemea Allah jambo ambalo halijui kwa maana akisema jambo ambalo Allah hajalisema atakuwa akamsemea nani Allah tabaraka wa taala وفيه مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمثل بما أمره به ربه عز وجل وبما نهاه عنه na pia vile vile faida ya pili ni kwamba mubadaratu nabii sallallahu alaihi wasallam ila tamathul bima amarahu bihi rabbuhu azza wa jalla ni ile pupa na haraka ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutekeleza lile ambalo Allah tabaraka wa taala amemuamrisha na lile ambalo Allah tabaraka wa taala amemkataza ni lipi alipomwambia wala takfu ma laysa laka bihi ilmu inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula taona kwamba mtume alikuwa yuko haraka katika kutekeleza agizo la Allah sawa pale alipomtaka asiseme jambo ambalo hana elimu nalo si tunafahamiana vizuri Allah asema wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun wala usiseme lile ambalo huna elimu nalo wala taqfu wala taqul wala usisemi ma laysa laka bihi ilmun lile ambalo huna nini elimu nalo inna sam'a wal basara wal fuada hakika viungo vyote hivi vyote vitakuwa ni venye kuulizwa kwa Allah tabaraka wa taala tunafahamiana vizuri bimaana inna Allah sa'ilu hadhihi al-a'dha Allah ataviuliza hivi viungo kuhusiana na yale yaliyosemwa na mwenye navyo alisema nini sawa kama ni kusikia ataviuliza viungo alisikia nini aliona nini alijua nini kwa maana viungo vitakuwa nini ni vyenye kutoa ushahidi wazi na hili Allah tabaraka wa taala amelizungumza sehemu nyingine eh, watu baada ya kuwa watatolewa ushahidi na viungo vyao eh, وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة baada ya kuwa viungo vitatoa ushahidi juu ya yale walikuwa wakiyatenda wale watu watasema kuziambia ngozi zao lima shahidtum alaina yani binadamu aisemesha ngozi yake kwa nini umenitolea ushahidi walini watoa ushahidi na ngozi itajibu pia ngozi itajibu ametutamkisha Allah ndiyo ambaye ametufanya tuweze kutoa ushahidi naye ndiyo ambaye ameweza kutamkisha kila kitu wazi wala takfu ma laysa laka bihi ilm usiseme lile ambalo huna ilmu nalo inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula hakika viungo vyote hivi vitakuwa ni vyenye kuulizwa kwa Allah tabaraka wa taala kuhusiana mwenye navyo kile vilivyosikia kile ambacho e, vimesikia na kile ambacho vimeona na kile ambacho umeweza kujua almuhim mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuzingatia agizo hili akawa ni mwenye kufanya mubadara haraka kusema kitu ambacho hajui ili asije akamsemea Allah kile ambacho hana ujuzi nacho الألفاظ يا إخوة طيب قال الإمام مالك رحمه الله أسمى إمام مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين alikuwa mtume sallam ndio imamu wa Islam na ndio bwana wa viumbe yusalu an shay'in anaulizwa kuhusiana na kitu yusalu an shay'in anaulizwa kuhusiana nini na kitu fala yujib hajibu hatta yaatiyahu alwahyu minas samaa mpaka ajiwe na nini na wahyi kutoka mbinguni aulizwa kuhusiana na jambo mtume hajibu mpaka wahyi utakapokuja ndipo anafanya nini anajibu وقال ايضا akasema vile vile al-Imam Malik rahimahullah min fiqhi al-alim katika utambuzi wa msomi katika uelewa wa mwanawachuoni kuwa ni faqihi ni mtambuzi ni mwerevu an ya kula la alam aseme sijui aseme sijui fa innahu hakika yake asa an yuhayya lahu alkhair huenda akaandaliwa khairi kwa kusema sijui walaysa min alaibi an taqula li shay'in la adri si aibu kusema kitu sijui waman qala la adri faqad afta wewe ukisema yule atakayesema sijui tayari imefanya nini ndio umetoa fatawa hivyo sawa vipi hili sijui wala laisa biaibin sio nini sio aibu وفيه أن على دعاة الخير الحذر من القول بلا علم faida nyingine ni kwamba wale walinganiaji wanaolingania katika khairi wanatakiwa kuchukua tahadhari kutokana na kusema bila nini bila ilmu kwamba usizungumze kitu ambacho hauna nini hauna ilmu nacho haukijui usiseme وفيه عظيم talbisi iblis ala man dhanna anna qawluhu la adil na pia faida nyingine ni kwamba adhimu talbisi iblis ukubwa wa vitimbi vya iblis na njama za iblis ala man dhanna kwa yule atakayedhani anna qawluhu la adri kule kusema kwake sijui fihi man qasatu lahu kwamba kuna kushuka rank kujishusha daraja yani ibilisi huwa anafanya vitimbi na njama na kumwadaa mtu kwamba akisema sijui kama vile atakuwa amefanya nini amejishusha la sinaeleka vizuri eh si hivyo japokuwa ibilisi kweli anawashawishi watu hivyo lakini uhalisia kusema sijui si kujishusha wa wadaa limanzilatihi na ibilisi pia amfanyia vitimbi na ushawishi kwamba akisema hajui atakuwa amejishusha nafasi yake imeporomoka ah hajui bwana yule hamna kitu wazi bal fihi rif'atun lahu bal hilo la kusema hajui ndiyo inapatikana kule kunyanyuka kwake na kuwa katika daraja ya juu wa salamatul lidini min alithmi na ndio unapatikana usalama wa dini yake kutokamana na makosa faida nyingine wa fihi fadhlul ilmi wa ta'limin nas ni ubora wa ilmi na kuwafundisha watu qisas alquran visa vya nini ya quran ubora wa ilmu na kuwafundisha watu visa vilivyomo katika Qur'an faida ya mwisho fihi alhadharu min alakhbari almakdhuba ni tahadhari kutokamana na habari za uongo wal aqwali na kauli almabniyatin ala ghairi ilmin fi kutubi tafsir na kauli ambazo e, zipo katika vitabu vya tafsiri lakini hazikujengeka katika nini katika ilmu maana kuna watu wamejaribu kutoa tafsiri tafsiri ambazo pia eh zipo katika vitabu ambazo hazikujengeka katika nini katika ilmu si tunafahamiana vizuri tunafahamiana naam faida hii tunaipata wapi mtume kaweka wazi hajui tubau alikuwa ni nabii au hakuwa ni nabii na dhalqarnaini alikuwa ni nabii au hakuwa ni nabii ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam kabainisha hilo alafu mtu akaja akasema kwamba huyu alikuwa ni fulani ni fulani ni fulani la shaka kwamba itakuwa ni kauli ambazo hazina mashiko kwa utasimama pale aliposimama mtume sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam tukomea hapa Allah kituafikishe kesho insha Allah tutaendelea na sehemu nyingine